Alde batetik eh, bada erakasle bakutsak eh, bere, ala, bere autoak egiten dituela, nahi duena manatzen duen zinetik, diakinez da Hala, unan beste eh, kaier, kaier edo liburu eta behar dituela, eta nola nahi duen ere lanean ari izan ikasleekin, eta diakinez da ikasle, erakasle bakotsak guaun gustuak ditugula, ara, kusten, kusten dugu bakotsak zer nahi dugun, ikasle bakotsaren zakt.